Кніжевност у етеру. Доброго дня, шановні слухачі. На хвилях Радіо Срієм програма в ефірі Література. А гість нашої сьогоднішньої програми один з найвідоміших поетів України, поет, перекладач і керівник служби підготовки виступів президента України, дипломат Андрій Васильович Лисенко. Народився Юрко Позаяк, це псевдонім нашого літературного гостя 9 травня 1958 року у Києві. У 1980 році він закінчив Київський державний університет імені Тараса Шевченка за фахом слов'янські мови та літератури. Юрко Позаяк викладав українську мову в Інституті журналістики Київського університету, учасник поетичної групи Пропала грамота, автор книжок «Шедевр... Шедеври Лімерики, Чорнобильський букварик та Дідова казка. Доброго дня, шановний Андрію! В якому віці ви почали писати вірші і що вас надихає на поезію? Скільки часу вам потрібно для написання віршів? Добрий вечір. Добрий вечір, дорогі українці. Перш за все, дорогі малі українці. Ну а в другу чергу, дорогі великі українці. І, звичайно, хорвати. Сподіваюсь, тут є і хорвати, які люблять українську поезію. Так, вітаю всіх людей. Я почав писати вірші тільки е, коли був е, в останньому класі, в 10 класі школи, в 17 років. І потім кинув і почав писати тільки через 10 rokів. Nikad ne znam. To dođe samo. Već nekoliko mjeseci, dosta dugo nisam napisao ništa novo. Ja bih pisao sa zadovoljstvom svaki dan po 10 pjesama. Ali to treba čekati dok sama dođe ideja, a već kad uhvatiš ideju, onda onda tu ideju dorađuješ. Ponekad ta ideja, recimo, sa pjesmom R čini se neizvodljivom, potpuno neizvodljivom. Ja nisam bio, nisam se nadao da će uspjeti to dogurati do kraja. Međutim, eto, ispalo je. Hvala. To bude sasvim različito. Ponekad pjesma sama se izlije, ti samo pomažeš. I to bude vrlo brzo. E, a ponekad samo dođe ideja, pa nju bacim, pa se sjetim za mjesec dana, pa ništa ne, ne uspijem, pa se sjetim za dva mjeseca dana i napišem za deset minuta. Sasvim različito. Pa je, htio bih napisati nešto, ali to će biti, mislim, e, ako uspijem, to će biti roman o mojoj mladosti, o mojim prijateljima, e, na ukrajinskom jeziku, razumije se. У вашій родині вірші пишете не тільки ви, а й ваша дочка Дарина. Розкажіть нам про це. Ось книжка, яку ми написали, я і моя дочка. Е, причому доці тоді було 10 років, 8, 10, 12 років, коли вона писала вірші по-хорватськи для дітей. А потім, коли вона виросла, вона теж пише вірші по-хорватськи, але вже для дорослих. І завтра в неї буде презентація. Її в Загребі це буде її першої власної самостійної книжки, яка називається Немам об'яснення за Овом. А оце називається Іде свашта. Якщо перекласти на українську, то це була всяка всячина. Е, дочку звати Дарі, е, Дарія, Дарина. І я, мабуть, почну з її вірша. Він мені найбільше подобається в цій книжці. Це вірш написаний по-хорватськи, але цікавий тим, що тут є багато хорватських слів, які ви, мабуть, не знаєте. Зараз перевіримо. Вірш називається Туку Каперанійська Каканадза. Всі зрозуміли? Погано. Добре. U Tukokaperaniji, na brdu Kukaka Tepetli, živjeli su nekad olomora metri. Kraj rijeke Ozozora Gaza lovili su gogoru Gahaza. Obučeni u Sasao Haruhu, pjevali su tuhu, Veselo su igrali Katlaza za zavu, spavali su potom u Galcalta klavu. Ako uspiješ pročitat ovu lijepu kakanadzu, bit ćeš pametan i mudar, pravi keca pradadadzu. Sad, shvatili ste sve? Ваші вірші дуже веселі і цікаві. Кожен із них наповнений особливим гумором. Ви часто використовуєте гру слів у своїй поезії і багато пишете для дітей. Познайомте нас, будь ласка, із своїми творами. Е, зараз я прочитаю віршик, який називається Страшний ліс, страшна шума. І тут теж є багато нових хорватських слів, які я сам зробив але я зробив їх за рецептом е, англійського поета і письменника е, і математика Льюіса Керрола. Це той, який написав Алісу в країні чудес. Е, от Цей Льюіс Керол дуже любив гратися словами, і він робив такі зрощені слова. Він брав два слова, в яких є спільний елемент, і їх зрощував. Скажімо, Кермача і мачка. У них є який спільний елемент? Мач. Е, спробуйте зростити ці два слова, щоб вийшла нова нова е, страшна тварюка. Як? Кермачка. Точно. Бачите, виходить слово кермачка, і воно цікаве тим, що важко сказати, де закінчується кермача, а вже починається мачка. Тобто воно дуже сильно зрощене. І от тут цілий ліс таких дивних тварин. U stravičnoj šumi zloga čarobnjaka živi, luta, vreba, neman svakojaka. Zahvali se Bogu, sretneš li, sretneš li krmačku. Ona samo smrdi kad krene u pljačku. Šimpanzeko isto naravi je blage. Ne napada nikog tko je veće snage. antilopantera, što je slučaj teži, sama sebe lovi i od sebe bježi. Podla štakornjača, nakaza je prava, ne ugriza samo kad u blatu spava. Od jezavca nema jezivijeg stvora, bolja je od njega svaka noćna mora. Jabukvine, krošnje, vrabljivaca pune, gotov ti je onaj kog vrabljivac kljune. Leptigar u nebu krilcima treperi, lijep je, ali nema krvavije zvijeri. Krokodivlja patka u ježeru čeka, da na vodu dođe naivčina neka. Krvoločni pavuk zavije i reži, vreba kobilane u divovskoj mreži. Až da jarca sretneš, izbor ti je mali, ili rogom vode, ili ognjem pali. A gorilav ipak samo jedno znade – Svako koga vidi kida na komade. Grozna, strašna šuma, carstvo samog vraga. Tko god u nju uđe, nestane bez traga. Jedino je dobro, šuma nije prava, nju je izmislila moja luda glava. Ja često se igram riječima, kao u svojim pjesmama, i eto jedna pjesma gdje, gdje se igram redom riječi. Zove se Naopako. Pas poljubi baku, laje djed na svraku. Zar je to baš tako? Hajmo naopako. Pas poljubi svraku, laje djed na baku. Opet nije tako, probaj naopako. Djed poljubi svraku, laje pas na baku. Ni sad nije tako, mora naopako. Djed poljubi baku, laje pas na svraku. Nije bilo lako, ali sad je tako. A tko neće tako, može naopako. Дякую. Е, це такий е, вірш, де римуються всі слова. Віршик е, побудований на омонімах. По-хорватськи це хомонімі. Ви вже знаєте, що таке хомонімі? Ні. Це слова, які пишуться однаково, але мають різне значення. А тепер, щоб я згадав хоч один омонім не згадаю. Самурай Кірі. Що таке сам, хто такий самурай, знаєте? Японський воїн. Сєче кірі, хара кірі, свіма чині харакірі. Самурай опа. Са два мача опасан, опасан є опа сан. Самурай оде. Оде pravi samuraj, оде право sam u raj. Sljedeća pjesma zove se R. Ви знаєте, що у хорватській мові є така особливість, е, коли е, в хорватській мові існує, існують слова без жодного голосного. Замість голосного р, перст, скажімо. Перст. Голосного нема. Е, і таке є, звичайно, тільки в небагатьох мовах: словенська, сербська, е, чеська, словацька. Більше того, чехи вас е, трошки обігнали, хорватів, тому що у, у чехів може бути не тільки Р, а й Л. Скажімо, вук, вовк, вук. По-чеськи буде волк. Перст волк. Добре, менше з тим. Я вирішив, якщо є вже такі, такі дивні слова без жодного голосного, я вирішив написати цілий вірш, в якому не буде жодного голосного. Це було дуже важко, але вдалося. Отже, р. Зверк, фирк, фирк, хрт, тирк, тирк, грм, гр, грм, кирц, кирц, цирв, грц, грц, сирп, вирц, вирц, кирв, штирц, штирц. Мирт, мирт, мирт, тирт, мирт, смирт. Що таке антоніми, ви вже знаєте, мабуть. Антоніми це слова е, з протилежним значенням. Гарний, поганий, довгий, короткий і так далі. Оце вірш побудований на антонімах чи на на суперечностях. Зоветься мішіяда. Crnog mačka bijele боє, miševi se hrabro boje. sunčane će neke noći ovaj zlotvor njima doći. Što su njemu oštri zubi, od starosti sve izgubi. Što su noge brze bome, šepave su, ne i hrome. Što je njemu rep dugačak, dijeli izgubi ga mačak. Od hrabrosti drhti tijelo, dočekajmo vraga smjelo. Čuvaj mišu, mišju stegu, jurišajmo svi u bijegu Krvava će biti bitka, bez dobiti i gubitka. А тепер е, знову омоніми. Тобто слова, які е, звучать однаково, а мають різне значення. Зове се пjesmica o kunama. I kako mislite o čemu bi mogla biti ta pjesmica? O novcu ili o zvjeradi? kune kuna kunu što joj ne da kunu. Ne kuni me kuno, nemam kuna puno. Idi kod kuna, neka ti da kuna. Sad dolazi jedna pjesma familije posvećena ukrajinskoj temi, lavovu. I lavovima, razumije se. Idu lav i lavica, lavoslav i slavica. Idu oni ilicom sa kćerčicom Milicom. Došla je iz lavova ta obitelj lavova. Lavlje pjesme pjevaju, same oči sjevaju. Harmoniku sviraju, nikoga ne diraju. Zagrebom se šetaju, nikome ne smetaju. Spretna kornjača. U pličaku mlakom to kornjača sanja kako šumom gustom brzog zeca ganja. Zec jadan juri i kornjača žuri, Zec ravno bježi, a kornjača reži. Zeko krivuda, utrka je luda, prašinu diže, kornjača sve bliže. Zečić već plače, a kornjača skače. Zec, zec šape digne, kornjača ga stigne. Kornjača se budi, umorna i sretna. E, novi mjesec. Pada glista s lista čista. Pada druga, likom ista. Pada treća sa drveća, pa četvrta dva put veća Pomalo već to i smeta, jer sa njome pada peta, onda šesta, sedma, stota. Koje, li je to strahota? Ništa strašno, poče sad novi mjesec. Kakav? Glistopad. Točno. Poče sad novi mjesec glistopad. Listopad, e, mislim, deseti mjesec, a u Ukrajini listopad je 11. mjesec i kad netko Ukrajinac govori hrvatski ili Hrvat govori ukrajinski, često brkamo te mjesece. Otok Krk. Ima zbrka oko Krk, pardon. Ima zbrka oko Krka. Što to znači otok Krk? To je jedno čudno ime. Što se htjelo reći njime? Njegov smisao je mrk. Hajde, smisli ime novo, dodajmo bar jedno slovo, to će biti dobar trik. Neka odsad odsad otok viče, neka urla, neka kliče, neka bude otok krik. Na pučini, na dnu mora, stoljećima spava mora, divovski i strašni rak. Dio noge mu se vidi u obliku oštre hridi, to je dakle otok Krak. Iznad mora leti vrana, ponosna i samohrana, širok njoj je vidokrug. Gle otoka iznenada, to je zemlja vranjih nada, divan otok, krug, krug, krug. Sredili smo eto zbrku, dali puno smisla krku, sad je jasan njegov lik. Neka znaju svi na svijetu, najbolji je na planetu, slavni otok, krug, krak, krik. Orao sam, kaže orao, mada nikad nije orao niti orat ikad morao. Nebeskoga kralj je leta, gordo lebdi iznad svijeta. Orao sam, kaže težak, mada je za let pretežak. Sav u znoju ore brežak, samo njiva njemu treba, nikada ne gleda neba. Eto, ja si lomim glavu, oba, jesu li u pravu? Koliko si težak, tri tone? Tri tone, već ime mu kaže. Al, triton je manji od žabe, i ime mu očito laže. A što li petunija znači? Pet unija, moćnih i snažnih. U stvari, to je mali cvjetić i nije baš od onih važnih. A stolica znači sto lica. Ma što to stolici vrijedi kad stotine sjedaju na nju, a licem baš nitko ne sjedi. I opet, i o šest, i osto ta priča se ponavlja stara. Kad ime obećava puno, a zbilja sve bestidno vara. Sljedeća je pjesma strašna. Zove se Car Amok. Užasan car Amok iznad svijeta leti. On sve živo mrzi, svem se živom... Počet ću iz početka. Užasan car Amok iznad svijeta leti. On sve živo mrzi, svem se živom sveti. Među zlikovcima to je zlotvor prvi, Jedina mu želja napiti se krvi. Zuji iznad glave, dugim nosom bode, vrelu krvcu pije, sve umjesto vode. Prokleti car Amok, svima život kvari. Hajde, dosjeti se, tko je to u stvari? Tko je to u stvari? Zašto? Znate zašto? Zato što tu se radi o palindromu. Palindrom to je riječ koja se čita, u stvari nije to sasvim palindrom, ali e, radi se o čitanju riječi naopako. Eto, pročitajte car Amok unatrag. Tako da odgovor je skriven već u nazivu same pjesme. Još jedna pjesma zagonetka, zove se Zbrka. Kuna naglo skoči na carevu glavu, kava iznenada počne žvakat tavu. Dama se rastuži, a baka zaplovi, batmi iznenada bude rođak novi. Odmah mak, odmah mak potamni, vabac zacvrkuta. Što se to događa? Otkud zbrka ljuta? Hajde, brže sredi nevaljaštvo ovo. Umetnik gdje treba, neophodno slovo. Koje slovo je potrebno umetnuti? r. Sad ću pročitati to isto, ali s umetnutim r. I sve će stati na svoja mjesta. Kruna naglo skoči na carevu glavu, krava iznenada počne žvakat travu, drama se rastuži, a barka zaplovi, brat mi iznenada bude rođak novi. Odmak, odmah mrak potamni, vrabac zacvrkuta i dalje do kraja. А сад долазі е, тепер дійшли нарешті до е, паліндромів. Це е, випадок, коли читається і зліва направо, і справа наліво однаково. І весь віршик складається із рядків паліндромів. Називається Свіма Іма. А лаву увала. Розумієте, ако прочитати А лаву увала, unatrag dobit ćete istu rečenicu. A lavu uvala. A lavu uvala, a bubi buba, a koki koka, a pužu župa, a supu pusa, a volu lova, a kravi varka, a meni nema. Tko svi znaju zagorski. Barem riječ pesek eh, svi su čuli. Pesek maše repom, ukusnom i lijepom, čak i kad je lijepa, što će njemu repa? Ima pesek uši, mrzi ih u duši, ne voli ni blizu, jer ga uši grizu. Pesek nogu ima, poznato je svima, nogu i sve snage dobio od drage. Tu se radi opet, vidite, o, e, o homonimima. Uši koje, eto, na glavi i uši koje blizu buha. Svako ima briga, piše mudra knjiga. Nema samo buha, kukac vedra duha. Buha se veseli, sa psa na psa seli, sve što, sve želi smije, grohotom se smije. Buha, buha, buha, ha. Smije se ne plače, sve kroz život skače, ruga se, hihoće, hihoće, radi sve što hoće. Buha, buha, buha, ha. Čak u pjesmu buha skoči iz nebuha po pjesmici Vrda i s nama se sprda. Ta pjesmica, sljedeća je pjesmica malo ovako dramatična, pomalo filozofska, ne znam. Mlada muha voli muha, mušarčinu muška duha, ali zato muh ne mari, sanja san o bubamari. Bubamara nema mira, voli šarenog leptira. Leptir još ne gubi nadu, lijepu uzeti cikadu ali cikadu boli glava, ona juri crnog mrava. Zato mravić nema sluha, sviđa mu se mlada muha. Ljubav ide sve u krug, ne znaš tko je kome drug, ali postoji netko bolji, tko ih zajedno sve voli. Nije to ni duh, ni bauk, to je jedan tihi pauk. Sve što juri, sve što bježi, čeka on u svojoj mreži. E, spor zove se. Pjesma zove se Spor. Cijeli život vodim sam sa sobom spor. Jesam li ja zrotvor ili dobrotvor? Kad upadnem noću u seljački dvor, te odnesem pile, tad sam za ostvor. Kad me u zoo vrtu ugleda vaš sin, onda naopako, sladak sam i fin. U obrani kada širim strašan smrad, sumnje opet nema da sam pravi gad. Kad me radi krzna, oderu na smrt tada sam da režljiv, očito ni škrt. Pustite me ljudi, ja sam Božji stvor, nisam zlo, ni dobro, ja sam samo... Točno. E, sada jedna školska pjesma o odgoju djece. E, samo što je to svinjska škola, svinjski odgoj. Zove se pjesma Svinjske vrline uči sina svinja mati, mili svine, moraš znati, svin to je, razumije se, ime sina, koje bi drugo ime imao. Uči sina svinja mati, mili svine, moraš znati, svinja više nego zlato voli crno gusto blato. Još od iskona, od iskona do sada svinja kraljica je smrada, smrad i blato, dragi svine, svinske glavne su vrline. Budi vjeran svinskoj čudi, uvijek smrdljiv, prljav budi, smrad i prljavština krase, dobro odgojeno prase. Još jedna svinska pjesma. U plavome, u plavome nebu plave planete lete tri svinje, zanosno lete, radosne lete, čiste i mlade, oči im sjaje plamenom nade. Dosta je bilo tovljene sreće, svinja bit svinjom ne želi i neće, Dosta je živjet u gojaznom raju, da postaneš nekom šnicla na kralju. Dosta u gnojišta gurati krila, rila, želja slobode daje nam krila. U plavome nebu lijepe ko rode, lete tri svinje, tri kćeri slobode. Ljepotici, to je ljubavno, najzad dođe jedna ljubavna pjesma. Nemoj draga biti tužna, ljubav svakom šansu pruža. Neki kažu da si ružna, za mene si prava ruža. Volim tvoje izbuljene, ogromne na glavi oči, volim tvoju kožu sklisku koja sluz prenješnu toči. Volim tvoje prste hladne, uvijek vlažne, nikad suhe i ustašca tvoja slatka što hvataju vješto muhe. Volim tvoje snažne noge koje skaču, koje rone, kad ja čari tvoje pjevam, klevetnici nek se sklone. Nemoj, draga, slušat laži, dabra, jarca ili vrapca. Slušaj, žabo, samo mene, ludo, zaljubljenog žabca. Majmun majmunu je majmun. Čovjek čovjeku je brat. Jedu majmuni banane, čovjek s bratom vodi rat. Čovjek jeste mudro biće, nije mlak i nije trom. Tristo načina on smisli doći glave bratu svom. Udar batinom sto posto izaziva bratov plać. Brat se može klati nožem, dobro brata siječe mač. Izvanredni su u ratu puška, strojnica i top. Metak, zrno i granata brata srediće tip top. Kad se ratovanja tiče, čovjek nikad nije škrt. Mine, bombe i rakete svakom bratu nose smrt. Teški tank i laki lovac, nuklearni ratni brod, to su brate super sprave da se satre ljudski rod. Jedu majmuni banane, ljudi, ludi vode rat. Čovjek čovjeku je majmun, majmun majmunu je brat. Jedna tužna pjesma i to je u stvari prva pjesma koju sam napisao na hrvatskom e, jeziku. Pas na mjesecu. Na mjesecu živi pas, svake noći gleda nas. Gleda, gleda, suze lije, nikako mu dobro nije. Na mjesecu prazno, hladno, na mjesecu vrlo gadno. Nema zraka, nema trave, nema vode, koje strave? Crno nebo, crna tama, gole stijene, muka sama. Pas bi htio doći k nama, on bi htio na raketi da na zemlju k nama sleti. Prijatelj bi svima svima postao zemaljskim psima. S njima ganjao bi mačke od Amerike do Bačke, pa od Afrike do Krima ganjao bi mačke s njima. I na mjesec usred neba lajao bi kako treba. Ali nema te rakete da ponese psa do mete. Na mjesecu sjedi pas, tužno, tužno gleda nas. Sunce mjesecu piše, oprosti, ja nikada nisam vidjelo noći. Da li bih moglo tebi u gosti na noćnome, na nebu nekada doći? Mjesec uzvrati, samo izvoli, pokazat ću ja ti sve noćne čari. Moja malenkost isto vas moli, dan da upoznam u njegovoj jari. Tako i biješe, jedan put noću, prošeta sunce po mliječnome putu, osjeti zvijezda vječnu mirnoću gdje titraju hladno na crnome skutu. Ugleda zemlju, mora i šume, gradove, sela te kućicu svaku, kako ne vriju, kako ne šume, već spavaju tiho dolje u mraku. Mjesec se jadan nađe u šoku. Avaj, pa dolje je ludnica prava. Buči u gužvi, trku i skoku sve ono što noću obično spava. Otad u čudnom svijet živi stanju. Zbrka da ne možeš skužiti što je. Sunce po noći, mjesec je danju ili pak šetaju nebom u dvoje. Pjesma. Ali možda to je tužna za odraslije osobe, za vas neće biti tužna. Zove se Baba Žaba. Staroj žabi se ne žuri, stara žaba jedva živa, nepomičnim okom zuri u nebesa hladna siva. Duša utonu u sjeti, od reume skočnog skloba, ali nekada se sjeti sretnog mladenačkog doba. Uspomena plovi lađa, pa gle, ona je u školi, punoglavica najslađa, koju cijeli razred voli. Eto, divna mlada djeva, močvara i bara dika. Pjesnik njoj već ode pjeva, portrete joj slikar slika. Eto, već i djece ima možda 200, možda 300, zbrke nema, ona svima ponadjeva ime isto. Ali evo, sad je sama, zar je život prošao džaba, pada večer, gusne tama, roni suze baba žaba. Sljedeća je pjesma izgrađena na aliteracijama. Tu se stalno ponavljaju e, rak rak, ark i čućete. Zove se barka kraba. Kraba to je morski rak u dijalektima, e, negdje u nekim dalmatinskim dijalektima. A u ukrajinskom morski rak zove se krab. Barka kraba morem leti, plovi u njoj morski rak. Ide uzet ljubav svoju, plovi rak u sretan brak. To ti nije neka varka, nije neki račji trač plovi s Hvara, Kraba, Barka, Bračna luka, otok Brač. Morski rak na pramcu stoji, crveni mu stoji frak, čizmice mu blješte nove, pojedna za svaki krak. U kliještima nosi ružu, a u srcu strasti žar. S morskog dna on skine dragoj morske zvijezdice na dar. Mladenka ga vjerno čeka, već se čuje njezin poj. Dođi mi u kliješta moja, Dođi, dragi rače moj. Biće gozba usred braća, slavit će i cijeli hvar, sva će klicat račija braća, sretan bio bračan par. To ne znači da, da će se ovo čitanje uskoro završiti, jer pjesmica se zove Beskonačna pjesma. Noću iznad krova kruži siva sova nečujna u letu, nevidljiva svijetu, sova tajnih snova. Svake noći snove svima dijeli nove, čarobne i bajne, pune slatke tajne, snove stare sove. Zločistima razne sova sprema kazne, šalje snove ružne, jezive i šalje snove tužne, jezive i ružne ili dosadno prazne. Samo zame sovo, nemaš ništa novo, Ja već noći 300 gledam jedno isto, a doslovce ovo. Noću iznad krova, kruži siva sova і так до у недогляд. Отже, шановні слухачі, наша програма в ефірі Література приближується до закінчення. Сьогодні у нашому ефірі був Юрко Позаяк Андрій Лисенко, український поет, перекладач, дипломат. Щиро дякуємо йому на цікавій розмові і вам, нашим слухачам, на увазі. Програму підготувала і вела Тетяна Кочнєва, технічна і музична обробка Роберта Павеліча. Щирі вітання і до зустрічі в ефірі. Емісія є софінансирана средствima Фонда за потицяння pluralizma і разноверсності elektroničkih медіа.